Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Pa kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetna njegova će se ispuniti. في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العالم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون صيغا سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون صيغا سبحان الله وبحمد الله الله يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان O ljudi, klanjajte se gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Ne traži sreću mimo Islama, jer je nikada nećeš naći. الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار فجر الأنهار Učite svoju vjeru putem radio emisije Bejan. Svake subote u 14 sati. سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من O ti koji tražiš sreću. Znaj da se sreća nalazi u istinskom robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i slijedjenju njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. طال الطرف صمت أيها القلب الجموت لدواعي الخير والشر جنو ونزوح خانك الطرف طمح أيها القلب جمح في دواعي الخير والشر جنود ونخرق هل لمطلوب بذنب لو مسلم نصرك هل لمطلوب أبقى أنا ولدك يما أنا جيتك جيتك أحب يدك ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى جيتك أحبيدك ومهما يكون الذنب أبقى راسي تبقيني فوق الراس وتاج على راسي تبقيني فوق الراس وتاج على راسي أشرقت بنور من فؤادي حينما O veliki, svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodaru svjetova. Ruh mi usplahnu, a suze i teći. O Bože moj, mom srcu uputu pokaži. Svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodaru svjetova, ruh mi usplahnu a suze počeše teći. O Bože moj, mom srcu uputu pokaži. U noćnoj tišini na molim, a oko mene mrkla tama sve pokriva. O blagi, o samilosni, o milostivi, o časni, tvoja blagoda nikada ne jenjava. O ti koji sve čuješ, koji se na molbe odazivaš, o ti veliki uputi me, o stvoritelju sedam nebesa, moj Allahu, na uputu i istinu mi ukaži, u sreću od tebe se danas uzdam, o tvorče kosmosa, bez tebe nema pomoći i nadi. U utočištu stvorenja na dan povratka. O gospodaru, molim, iskreno ti se kajem, grijehe mi oprosti i ostvari moju želju. Svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodaru svjetova. Ruh mi usplahne, suze počeše teći, o Bože moj, mom srcu uputu pokaži. O veliki, o veliki, o veliki, o veliki. مالي وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Sudnji dan je veličanstven dan, pun velikih strahota, kakve ljudi nikad nisu vidjeli. Na to upućuje mnogo toga. Prvo, Allah tebareke ve ta'ala taj dan je opisao kao veliki dan. Dovoljno nam je to što ga je naš gospodar tako opisao, pa da ga smatramo većim nego što možemo i zamisliti. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Na drugom mjestu ga Allah tebareke ve ta'ala opisuje kao tegoban dan, na trećem kao mučan dan. Inna yuhibbuna al wa yadawuna wara'ahum A ovi oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče, dan tegobni koji ih čeka. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير Biće to naporan dan nevjernicima, neće biti lahak, أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب Dojilja će zaboraviti dijete koje doji, trudnica će pobaciti, a ljudi će izgledati poput pijanaca koji su izgubili razum.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 Zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Na dan kad ga doživite, svaka doilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj trud pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Zbog velikih strahota ovoga dana će se ukočiti pogledi nasilnika. Neće moći ni trepnuti od straha, niti će se moći osvrnuti ni lijevo ni desno. Od straha će im srca prazna biti, neće ništa poimati, niti će šta razumijeti. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Od velikog straha srca nasilnika će se popeti do grkljana, pa niti će izaći, niti će moći ostati na tom mjestu. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين I upozori ih na bliski sudnji dan, kad će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni. I kaže, قلوب يومئذ واجفة srca toga dana bit će uznemirena. Dovoljno je znati da će dijete koje u životu nikad nije uradilo ni jedno loše dijelo osjediti od velikih strahota koje će vidjeti. La ilaha illallah. Dijete koje nikada nikakav grijeh počinilo nije. Od velikih strahota sudnjega dana ono će osjediti. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. مالي وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيب قلة الأحباب أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم أكل kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Pa kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetna njegova će se ispuniti. O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu, prestanite činiti kufri širku uzvišenom Allahu tebareke ve jer kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. La ilaha illallah. Kakav li će to dan biti? Kako li će teško račun biti položiti? O Allahovi robovi, pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela. Pustite suzu pokajnicu i prestanite sa činjenjem loših dijela, jer kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrug, a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله O Allahu robe, svakog dana tvoja snaga jenjava. a smrt traga za tobom. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan obračuna. Pripremaj se za dan kada će se prekinuti rodbinske veze. Jer na sudnjem danu će se prekinuti sve rodbinske veze, kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, pa kad se urog rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. Toga dana će se čovjek samo o sebi brinuti i neće se osvrtati na nekog drugog. Čak će bježati od najdražih ljudi. Bježat će od brata, majke i oca, supruge i djeci, kao što to uzvišeni Allah tebareke ve veli što u prijevodu znači, a kada dođe glas zaglušujući. Na dan kad će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje, i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. La ilaha illallah. Kako li je to težak dan? Kakav li je to dan kada će čovjek od brata svoga povjeći? Kakav li je to težak dan kad će čovjek od majke svoje povjeći? Kakav li je to težak dan kada će čovjek od oca svoga povjeći. O kako li je to težak dan kada će čovjek od supruge svoje pobjeći. Kako li je to težak dan kad će čovjek od sinova svojih povjeći. Bježat će od njemu najdražih osoba, jer će se brinuti za svoje stanje. Prekinut će se svi užici i nema više dunjaluka i njegovih ukrasa. O ljudi, bojite se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita. I bojte se dana kad niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kad se ničiji zagovor neće prihvatiti, kad ni od koga otkup neće se primiti i kad im niko u pomoć neće priteći. Kako li je to težak dan i kako bi se za njega trebali pripremati? Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراء الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان نەڤێرنیک بێ na dan obračuna uložio sve samo da bi se spasio Allahove kazni. Čak kad bi posjedovao svo blago ovoga svijeta, pokušao bi da se otkupi njime. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi. Sura Yunus 54. ajet. Pa kada bi nevjernik imao mnogo puta više nego što vrijedi ovaj svijet, pokušao bi se time otkupiti, a onima koji mu se ne odazovu. Kada bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa. La ilaha illallah. Čak bi, kad bi imali pun dunjaluk zlata, bili spremni žrtvovati ga, a Allah Đelešanuhu to od njih ne bi primio. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći. La ilaha illallah. Kako je čovjek mislen? Kako je čovjek mislen? Od njega se ne traži da mora žrtvovati sav svoj imetak, niti svo blago ovoga svijeta od njega se traži da robuje samo jednom jedinom Allahu tebareke ve i da mu ništa kao sudruga ne pripisuje. I opet da ima svoj imetak i opet da živi srećno sa svojom porodicom. I na sudnjem danu će biti spašen, a na ovom svijetu živit će srećno. Kako je čovjek lahko mislen? Nepokoran Allahu tebareke ve ta'ala u životu na ovom svijetu, pa osjeća mnoge tegobe, i živi nesrećno. A s druge strane, na dan obračuna će poželjeti da se otkupi svim onim što posjeduje. Navest ćemo jedan primjer iz života čovjeka na ovom svijetu. Zamislite čovjeka, a možda već takve i znate, da mu se njegovo dijete, sin ili kćerka ili neko drugi od porodice koji mu je drag i mio, razboli, naročito u svojoj mladosti. Sa šest, sedam, osam, deset godina ili petnaest godina i odjednom zamislite sav imetak tog čovjeka. Zamislite da posjeduje, recimo, milijardu eura. Kada biste ga upitali da li bi ti žrtvovao svu tu milijardu eura samo da tvoje dijete nije bolesno od raka. On bi rekao, ne bi u njih ni pogledao. Na ovom svijetu bi žrtvovao sav svoj imetak da ne bi li spasio svoje dijete. A zamislite, kako bi ga tek žrtvovao da bi spasio sebe. Ali o Allahu robe, riječ teuhida, la ilaha illa Allah, je riječ kojom će se spasiti džehennemske vatre. To je riječ, ako budeš živio u skladu s njom, zbog koje će te tvoj gospodar uvesti u džennetske bašće, u edenske vrtove. Tvoj gospodar će te zbog ovih riječi i života u skladu s njima spasiti džehennemske vatre i na ovom svijetu dati ti zadovoljstvo u tvoje srce. I opet zadržiš svoj imetak i živiš srećno. U Buharinom sahihu bilježi hadith od Enesa ibn Malika, koji prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Dovest će se nevjernik na sudnjem danu i bit će mu rečeno Šta misliš kad bi imao pun dunjaluk zlata? Bili to dao da se otkupiš? Nevjernik će odgovoriti da. A Allah dželle šanuhu reći će mu na Dunjaluku je od tebe traženo da uradiš ono što je dosta manje od toga. To će otići i tako daleko da će nevjernik biti spreman žrtvovati sebi najdraže osobe samo da sebe spasi od vatre. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim i ženom svojom i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi. Nikad. On će buktinja sama biti. Sura El Ma'arij od 11. do 15. ajeta. La ilaha illallah. Još jednom, o članovi porodice, dobro saslušajte šta vaš gospodar kaže, što u prijevodu znači Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim i ženom svojom i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi nikad. On će buktinja sama biti. Žrtvovao bi i tebe, cijenjena suprugo, i tebe, poštovani brate, i tebe, dragi sine, i tebe, dragi sine i one koji su mu bliski i one koji mu nisu bliski, samo da bi se spasio. Ali riječ istine, riječ tevhida je spas za svakog čovjeka. Izgovori šehadet, posvjedoči da nema drugog istinskog Boga do Allaha, tebareke ve ta'ala, iskreno se pokaj i tvoj gospodar će ti oprostiti ono što si počinio u dotadašnjem dijelu svoga života. S napomenom da ta teuba bude iskrena, da se prestane sa činjenjem loših dijela, da se prestane sa širkom kufrom, novatarijom i bilo kojom drugom vrstom nepokornosti i da se čovjek u potpunosti preda uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i da se kaje za ono što je počinio proteklom dijelu svoga života, Allah Đelešanuhu će mu njegove grijehe oprostiti. La ilaha illallah. Griješio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 godina, ako je Allah nekog poživio 120 godina ili 115 godina, Griješio od svoje rane mladosti, ali se iskreno pokajao prije nego li mu duša došla do ugrlo. Allah Đalešanuhu će mu oprostiti ako se iskreno pokajao. La ilaha illallah. Kako li je naš gospodar milosti prema nama? kako li je naš gospodar milosti prema nama i koliko li nam samo divnih prilika ostavlja da se pokajemo. أكل التراب محاسني فنسيتكم أكل التراب محاسني فنسيتكم أكل التراب محاسني فنسيتكم, فنسيتكم prašina će, o Allahu robe, pojesti najljepše dijelove tvoga tijela. Prašina će ih pojesti i bit ćeš rastavljen od svoje porodice. Bićeš rastavljen od svoje porodice i svojih drugova. Pripremaj se za to putovanje od kojeg pobjeći ne možeš i koje izbjeći ne možeš. ومنكم خلة الأحباب فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب i dužina sudnjega dana upućuje na njegovu težinu i strahote. Uzvišeni Allah te ve taala kaže što u prijevodu znači k njemu se penju Meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv najadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Iz teksta ajeta se može jasno zaključiti da se pod ovim danom misli na sudnji dan. U vjerodostojnom hadithu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma stoji da on smatra da je taj dan sudnji dan. Isto mišljenje imaju Al-Hasan, ad dahak i Ibn Zaid. Ljudi će pomisliti da su na Dunjaluku proboravili samo dio dana. Kao što kaže uzvišeni što u prijevodu znači, a na dan kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu. La ilaha illallah. Komentirajući ovaj ajet ibn Ketir, rahmetullahi alaihi, kaže Allah Đelešanuhu podsjećajući ljude na sudnji dan i sakupljanje na mjestu polaganja računa kaže, što u prijevodu znači, a na dan kad ih on sakupi, kao da kaže, a njima će se učiniti onoga dana kad ga dožive da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali. Subhanallah. Kaže uzvi, uzvišeni što u prijevodu znači mi dobro znamo o čemu će oni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne ostali ste samo dan jedan. A na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali. Ovaj ajet je dokaz da će se ovo dunjalučki život na ahiretu smatrati veoma kratkim. To dokazuje i ajet u kojem uzvišeni veli što u prijevodu znači A koliko ste godina na zemlji proveli, će on. Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Pa da, Kratko ste proveli, reći će on, da ste samo znali, subhanallah, kada bi čovjek malo razboritije razmislio, čvrsto bi se prihvatio istine, okanio bi se filozofije, okanio bi se stramputica, krenuo bi pravim putem i živio u skladu sa islamskim propisima. Ama šta će ti koristiti sav tvoj imeta koji posjeduješ, jer Smrt će ti pomutiti svu sreću koju imaš. Smrt će ti pomutiti svu sreću koju imaš. Smrt će ti pomutiti svu sreću koju imaš. Ne zaboravi da samo u jednom danu sav užitak ovoga svijeta može da bude pomućen u tvome srcu, u tvome mozgu. Da ti više ništa od toga ne bude srećno. Spomenut ću slučaj čovjeka koji je zajedno sa svojom suprugom i sa svojom djecom krenuo na put. Allah te bareke ve je iskušao, pa je došlo do prevrtanja autom. On je, kao vozač, ostao živ uz velike tjelesne povrede, dok je cijela njegova porodica izginula. Sva djeca su izginula i njegova supruga je poginula. La ilaha illallah. Allahu moj, sačuvaj nas iskušenja koje ne možemo podnijeti u životu na ovom svijetu. I gospodaru naš, učini nas od onih koji će težiti tvojoj nagradi na sudnjem danu. Ilahi, ilahi, ilahi. Kur'an nam govori o strahotama s kojima će se ljudi suočiti toga dana kako će se ukočiti pogledi, oduzeti se moć samokontrole i potresti njihova srca? Jedna od najvećih strahota je uništenje ovoga kosmosa koje će obuzeti zemlju i njena brda, nebo i zvijezde, sunce i mjesec. Naš gospodar nas obavještava da će se zemlja uzdrmati i zatresti i da će brda poletjeti i sa zemljom se sravniti mora vatrom napuniti i izleti, nebo rascijepiti i uzavrijeti, sunce sjaj izgubiti i nestati, mjesec ostati bez svjetla, zvijezde popadati i sjaj izgubiti i iz svojih orbita izaći. Allahu moj, težak li je to dan? Olakšaj nam gospodaru naš polaganje računa i olakšaj nam gospodaru naš stanje na tom danu. Allahu moj, to je dan koji je dug. Allahu moj, zaista je težak i njegove strahote su velike. Smiluj se svojim slabašnim robovima koji traži tvoje zadovoljstvo i tvoj oprast. Allahu moj, uputi nas na pravi put. Učvrsti naše korake u čežnji i želji za spasom. Allahu moj. oprosti nam, jer mi smo slabašni. Allahu moj, oprosti nam. Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim, jer oni su bili samilosni prema nama kada smo bili mali. Allahu moj, sastavi nas u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. الخفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع Zemlja će se uzdrmati i zatresti, i brda će poletjeti, i sa zemljom se sravnati. Mora će se vatrom napuniti i izliti, nebo rascijepiti i uzavrijeti. Sunce će svoj sjaj izgubiti i nestati, mjesec će bez svjetla ostati. Zvijezde će popadati i sjaj izgubiti. La ilaha illallah. Kako li je to težak dan? La ilaha illallah. Kakvo li će teško stanje ljudi na tom danu biti? Allah te bareke ve ta'ala će na sudnjem danu zgrabiti zemlju svoju ruku i svojom desnicom će nebesa smotati, kao što uzvišeni kaže, što u prijevodu znači, oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu u zahvatu ruke njegove biti. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ a nebesa će smotati svojom desnicom. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Allahu moj, Allahu moj, tu je dan veliki. Allahu moj, to je zaista dan težak. Na dan kada Allah Đelešanuhu zemlju uzme svojom rukom, zahvatom svoje ruke i kada nebesa smota, Allahu moj, kako će to težak dan biti. Allah Đelešanuhu nas obavještava o načinu smotavanja nebesa pa kaže Onoga dana kada smotamo nebesa, kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. Zar se nismo uvjerili u moć našega gospodara? Zar nismo vidjeli kako naš gospodar na hiljade ljudi ili na desetine ili par stotina hiljada ljudi u samo nekoliko sekundi uzme sebi. Zar nismo vidjeli moć našega gospodara kakav grad spusti? Zar nismo vidjeli moć našega gospodara kada naredi zemlje da se potrese Zar nismo vidjeli moć našega gospodara kada pošalje jak vjetar? Allahu moj! Allahu moj, uputi nas na pravi put, pokaži nam put istine i učini nas od dosljednih sjedbenika Tvoje knjige i sunneta Tvoga poslanika sallallahu alaihi wasallam. واليسر أفزع وأصحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي ومولي إليك لدى الإعسار والإعسار الحشر أفزع إلهي لئن جلت وجنت خطيئتي فعفوك أجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu u zahvatu ruke njegove biti. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ A nebesa će smotati svojom desnicom. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Kako li će to težak dan biti? Kakva li je moć našega gospodara i kako li će nevjernici toga dana u teškom stanju biti? Neće izlaza imati jer su bili nevjernici. تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس الناس إذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهوف وأطفالها يقيم الكهون وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها, وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا Buharija bilježi hadith od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu koji prenosi da je neki jevrej došao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao mu Muhammede, Allah će uzeti nebesa jednim prstom i sedam zemalja sa jednim prstom brda sa jednim prstom, drveće sa jednim prstom, ostala stvorenja sa jednim prstom, a zatim će reći, ja sam istinski vladar. Poslanik sallallahu alaihi wasallam se osmijehnuo, tako da su mu se pokazali kutnjaci, a zatim je proučio Allahove riječi koje u prijevodu znači, oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu zahvatu njegove ruke biti, A nebesa će on smotati svojom desnicom. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. وأعطيت للنفس آمالها إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر Allah tebareke ve ta'ala obavještava da će se ova naša čvrsta zemlja i postojana brdana na njoj zatresti na sudnjem danu i od jednog udara zdrobiti. A kada se jednom rok puhne, pa se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi. A kada se jednom u rog puhne, samo jednom, pa se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi. Kaže uzvišni što u prijevodu znači, kad se zemlja u komadiće zdrobi. Tog trenutka će se ova gorda i čvrsta brda pretvoriti u prašinu kao što uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže što u prijevodu znači na dan kad se zemlja i planine zatresu i planine pješčani humci razbacani postanu to jest postaće poput brežuljaka od prašine nakon što su bili postojana brda na drugom mjestu nas obavještava da će brda postati poput vune kao što kaže uzvišeni što u prijevodu znači a brda kao vuna šarena na drugom mjestu ih Allah tebareke ta'ala poredi sa raščešljanom vunom, pa kaže što u prijevodu znači a planine kao šarena vuna iščupana. Subhanallah, kako je to težak dan, kako li će teško biti račun položiti. Kakve li će to sve strahote biti i kako li će se teško račun položiti. Allahu moj, smiluj nam se, grijehe nam naše oprosti i sačuvaj nas na dan ovih velikih strahovata. يصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها ترى Kaže uzvišenju u sura al 17. i 18. ajet, što u prijevodu znači kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti. Nebo će se toga dana rastijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Kako ćete se ako ostanete nevjernici sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti. Posvjedočite da nema drugog istinskog Boga do Allaha te bareke ve ta'ala, propisane namaze obavljajte u njihovo propisano vrijeme i to pet dnevnih namaza svakoga dana. Posti mjesec Ramazana daj zekat i obavi hađ i onda se nadaj spasu svoga gospodara. Allahu moj smiluj nam se, grijehe nam naše oprosti jer mi smo zaista slabašni tvoji robovi. Smiluj nam se, oprosti i nama i roditeljima našim i sastavi nas u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Vi nas slušajte i naredne subote u isto vrijeme. Emisiju uredio i vodio Enes Jularđija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى